auscultu cae ripetu, porzio tridec hoc. Sur monto vidigas radio sendilo. Gi covras tre vastan el send regionon. Mi shatas ausculti radio programoin, precipe musicain, el generoi diversae mi sidas en traino ce granda fenestro, cae vidas la vintran peisagion exterre. Pro varmo, la neggio, iam prescau degelis. Yes, vere, climato iam forte shangigis. La vintra turismo ancora o funccias char en la montaro la neggio abundas. La exterlandanoi nun venas amasse, cae tio compensas en landain malcrescoin. Mi estas oldulo, cun septec quin jaroi. Min foie demandis itala virino. Ciu vere vi havas la tempon por tio? Mi ridis cae diris, ho jes, tre facile. Mi havas suffice da tempo libera. Post quelcae semainoi nis cios precise, pri kiom da mono ni povos calculi vi povos facile calculi la sumon. Por fine priugi la situazion. Nun gravas ancorau o defini condicioin sub qui ni povas attingi resulton. La cunlaborantoi laborantoi nun estas contentai che ili ricevos pli altain salairoin. Ilia laboro ja estas elstara. Jam crescis profito de tiu firmao. La cefo ricevis tre altan distingon. Li estas maliuna, do septec iaragia li baldau transtonos gvidadon al filo. Dum mia visito en Malsanuleio, mi sidis ce tablo cum pacientino. Si fartis malbone pro fortai doloroi, sed vigle parolis cun mi pri la vivo. Curatsoi mildigas la forta in in sed nun si bezonas ech operacion por fine el preni la causon de tio si devas ancora attendi tri tagoin. la insecticidoi efficas malbone char ili mortigas utilain insectoin. Si scribis la texton en sian caieron. Si devis plenumi heim tascon lerneian. Ilia tag ne estis abunda. Nur iom da riso, cun fungoi en sauzo set ili en tutte tre shatis la pladon. Teleroi malplenis post quelcae minutoi. Li donis pracumon al sia cusino. Si estas filino de lia onclino. Li havas cun si nur maloftan contacton. Last foie li vidis shin antau monato. Si havis renconton cun plurai collegoi, pasintan monaton en restauratio. Bon volu ret poste confirmi lamendon. Concerta salono ancora o mal plenas. Sed iom post iom alvenas la gastoi. Dum quelcae minutoi plenigas la eio. Audigas signalo che ciui sidigiu. Musica ensemblo salutas publicon. La gruppo presentas agrablaen canzonoin. La homoi applaudas post ciu presento. Hierau occasis alia concerto. Quin viroi presentis italain canzonoin. Mi giuis pelegan concertan vesperon.